Dimas Tarik, kira-kira niki mengke saya mboro napa niki? Ah, sampel. Sampel aja. Kok sampel niku sing dimaskut napa? Maskute saya mboro gelut. Napa adu jangkrik? Nggih. Apa adu slulo? Iya. Adu utek ya iso. Ya, adu kepinteran ya iso. Hayeng ndelok nitik-nitik wong loro iki do duwe jago tak kira hmm. leh becik ya aduh jago hmm. bener bener bener bener betul adu utek setuju adu jago yo setuju ben engko padha bodone njur adu jago genten ya kena wae lah ning yen adu jago engko gek dicekel polisi halo mboten totoan duwe kok ya ya ya ning aja lali ngaturi Pak Arjo Ngatimin mantri polisi lho minangka seksi wae. Oh yang seksi cocok ane kan kudu nganggo jurine kan. Ayo. Kira-kira Ah kira-kira siapa jurine? Oh oke, okay. Oh, Mas Hendro eh ake ganteng. Oh iya bener. Mas Suwi ganteng. Ah bener bener. Hmm, Daradi adi kenceng ya neng ya. Ah ya wis. Nek anu setuju wis. Yes kono ndang do mangkat kono masa borong. Oke, Bos. <laughs> Kejang kecing mindak mindi harus ngopo meneh Pak Pak hmm. aja duka dhisik Pak Apa bapak tresno tenan karo putramu? Yen mengkono banget ing matur nuwunku. Iya. Pak. Matur, matur. Ming sijing tak milih tak milih nggo jodohku huh? tak golek sing cocok atine huh? ben tentrem ben tentrem seurepku lan bapak rasah melu-melu nggih Pak nggih lah lah lah lah lah ranyak wiwit ranya, Bocah yang wis diloske akhirnya mesti ranya. Bapak ki. Oh, ya. Aku kira wis kondang to neng gini. Ya wit to. Nek di dienggo verlopoh wis akarmu, neng jodohmu ki mesti neng tanganku. Eling-elingan. Mas bapak ki. Mbok to, Pak. Arep apa ne? Arep apa ne? Mbok to. Nggih, Pak nggih. Apa gah Wis Bapak ki. Pak, ngopo mendel wae? Pak, apa to sebabe jaman biyen beda karo jaman saiki? kabeh. Pak, mbok nggih ampun to, Pak. Nggih, Pak nggih. Mbok nggih to, Pak. Nggih, Pak nggih. Mas bapak iki piye to ora gelem nyauri? Pak. Ora perlu. Mas. Ora perlu, ora tak rungokke. Ya nek ngono ya tak terus ibu. Ora perlu pokoke. Mas bapak iki tetep jodomu neng tanganku jare mangkono anake pak